A Xipre, la Troika ha volgut atracar els comptes corrents de la gent estalviadora. El poble xipriota ha contestat amb protestes. Un ciutadà gairebé tira a terra una sucursal amb el seu bulldozer. Ara el govern de l'illa busca alternatives al rescat mitjançant els rubles dels magnats russos. A Roma, la Cúria Vaticana ha triat un nou executive chief – el papa Francesc I, de perfil misògin i homòfob, arriba al pontificat sota sospites de col·laboració amb el règim militar argentí de Videla, a Bemusrata. Aquí, a casa nostra, tot seguís més o menys com sempre. Aturats als carrers, joves a l'exili, lladres als despatxos i pau a les places. Això sí, de moment. És dilluns, 25 de març, i aquests són els nostres titulars. Mèxic. Les dones de Tenco s'enfronten a l'Estat a la Comissió Interamericana de Drets Humans. Som Energia proposa un model de consum energètic basat en les renovables. Falles populars i combatives. Lluita per la cultura a València. Entrevistem al Soto, un dels membres fundadors del grup de rap senzenc Pirats a un sistema. El tret de gràcia, entrevista a Déu. El tret informatiu, Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Durant la primavera de 2010, un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona van proposar un model de consum d'electricitat basat en fonts d'energia renovables. Així va sorgir la cooperativa Som Energia. Al següent reportatge, Marc Rosselló, director d'aquesta associació sense ànim de lucre, ens explica l'organització i els objectius de la cooperativa. Mm. Somenergía es una cooperativa de consumo de energía verde que lo que pretende ser es un movimiento social para cambiar el modelo energético actual cambiar hacia un modelo que se base en las energías renovables y en la eficiencia energética. Y este modelo de cooperativa, que en Europa pues, ha tenido mucho éxito desde hace muchos años, en países como Bélgica, Francia o Alemania, que existen cooperativas de esta índole, lo que hemos querido es trasladarla aquí en España y a ver si entre todos y cuantos más seamos, pues podamos luchar para cambiar el modelo. Los socios y socias son de Cataluña porque es donde surgió la idea, pero cada día que pasa hay más interés fuera de Cataluña y se están generando nuevos socios en zonas como Navarra, en Baleares, en Aragón, y, bueno, estamos trabajando para que se extienda mucho más. El modelo que, hemos decidido implementar para, para, poder generar esta demanda por parte de las personas de energía verde en casa, de poder decidir que lo que queremos consumir en casa es, es electricidad verde certificada, consiste en el modelo que se ha establecido en España. Como comercializadora compramos la energía al mercado, al igual que cualquier otra empresa comercializadora, pero en paralelo lo que hacemos es conseguir certificados verdes, que estos certificados verdes son unos certificados emitidos por la Comisión Nacional de la Energía conforme distintos puntos de producción han generado X energía a partir de fuentes renovables y el compromiso de Suma Energía, el compromiso de la cooperativa es vender tanta electricidad como certificados tengamos en posesión. Así al final uno como consumidor o consumidora no cambia la instalación de casa, no cambia en realidad la energía que nos llega porque no hay manera física de discriminar si un electrón es verde o es gris o, o es nuclear, pero sí que cambia el hecho de que tu comercializadora vende electricidad que en otro punto de la red ha sido inyectada a partir de fuentes renovables. que hemos querido es ofrecer la electricidad al mismo precio que la tarifa TUR, que es la tarifa regulada para el consumidor doméstico. Primero, para no incentivar la idea de que para ser ecológicos o para consumir energía verde que ya está generándose tengamos que pagar más. Y por el otro, para también sumar a cuanta más gente mejor. No solo la gente sensibilizada que pueda estar dispuesta a tener un sobrecoste se pueda sumar a la iniciativa. Y además nuestro objetivo es desarrollar nuevos proyectos renovables con el apoyo económico de los socios y socias que pueden invertir en los proyectos que encontramos y estamos ya poniendo en marcha una instalación fotovoltaica, estudiando otras instalaciones fotovoltaicas en distintos municipios, estudiando también proyectos de biogás, de aprovechamiento de residuos agrícolas y ganaderos para generar gas y de aquí electricidad, o proyectos de eólica, biomasa, eh, mini hidráulica. pues es sobre todo crear este movimiento social a, largo plazo, o sea, y constante, que no, que no desaparezca a, los ritmos políticos, ¿no? que a veces hay voluntad política, pero cambian gobiernos, cambian situaciones y, desaparece esa, esa iniciativa y queremos ser un movimiento quiere ser una herramienta activa para que las personas, los ciudadanos y ciudadanas, podamos sentirnos actores y activos del cambio de modelo. con información de Attack TV y SOM Energía. El tret informatiu. Els fets de Sant Salvador de Tenco i Texcoco són un dels episodis més sòrdids de la història mexicana recent. Un seguit de protestes socials van acabar amb violacions i tortures per part de la policia. Ara es jutgen els crims a la Comissió Interamericana de Drets Humans. Parlem amb Itàlia Méndez, una de les denunciants. Los sucesos de San Salvador de Atenco y Texcoco son uno de los episodios más turbios de la historia mexicana reciente. Tras una movilización social, un operativo policial acabó con las protestas, reprimiendo duramente a los manifestantes y activistas. El despliegue policial dejó tras sí dos muertos, Javier Cortés Santiago y Alexis Benumea. Además, las fuerzas represoras utilizaron la tortura física y psicológica a todas las personas arrestadas y la expulsión ilegal de cinco personas extranjeras, según una de las personas presentes en el operativo. En el caso de las mujeres fue especial, ya que además de padecer la violencia generalizada, fueron sometidas a tortura sexual de la que se documentaron por lo menos 26 casos. grupo de mujeres que sufrieron los abusos de las autoridades emprendió un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 28 de abril de 2008, pero no fue sino hasta diciembre de 2010 que empezó a ser evaluado. En noviembre de 2011, la Comisión Interamericana aceptó la denuncia por tortura sexual contra el Estado mexicano. El pasado 14 de marzo fue la primera audiencia. Hablamos con Italia Méndez, una de las activistas que han abierto el proceso contra el gobierno mexicano. Italia nos explica cuáles serán los siguientes pasos en el procedimiento abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotras estamos convencidas de que el fallo será a favor de nosotras y hará responsable al Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos. Y muy probable para, para otoño estará este informe en fondo. Pero esto no implica que el proceso esté cerrado, pues no existe un vínculo de obligatoriedad para el Estado mexicano. La Comisión, en su informe, emitiría recomendaciones que el Estado mexicano tendría que cumplir, pero la Comisión no tiene un carácter vinculante, es decir, no puede obligar al Estado mexicano a cumplir estas recomendaciones. Muy probablemente el Estado mexicano haría caso omiso y entonces frente a este panorama, si esto ocurriese, nosotros tendríamos todas las bases para poder acudir a la Corte Interamericana, que esta sí tiene valor vinculante. Pero la llegada del caso a la Comisión Interamericana ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano, que intentó una solución pactada del conflicto. Así respondieron las guerreras de Atenco. Entendíamos que el, para el Estado mexicano es importante desactivar esta denuncia. Ya se habían acercado nuestros abogados para una salida amistosa por fortuna no fue difícil tomar una decisión al respecto. Estamos muy cohesionadas, tenemos muy claro qué es lo que queremos en torno al sistema interamericano y nos pareció prácticamente una burla la, salida amistosa. Para las denunciantes, el procedimiento judicial es un mecanismo efectivo contra los que cometieron los abusos, pero no es la única herramienta. Como activistas sociales saben que los conflictos se ganan en la calle y pese a todo aún siguen en ella protestando contra las injusticias en las organizaciones tenemos el poder de detener la represión política en, cuanto estemos informados de cómo se usa, cuáles son los fines y nosotros hemos hecho hincapié en eso, en poder visibilizar la tortura sexual como una herramienta de Estado en contra de la gente que lucha. Somos mujeres que la mayoría pertenecemos a organizaciones sociales y que por fortuna continuamos teniendo un papel activo en nuestro colectivo, en nuestra organización. Estas protestas han posibilitado un cambio en la visión del conflicto por parte de la opinión pública mexicana. Probablemente una de las cosas que más haya cambiado en estos siete años es la información que se produce acerca de las mujeres de Atenca, como explica Italia Méndez. La, forma en que se usaba en los medios de comunicación era bastante estigmatizante. De hecho, nosotros perdimos el nombre y, y, nos convertimos en las violadas de Atenco. Y eso ha cambiado poco a poco. Ahora, bueno, pues de los blogs, de las páginas este, muchos medios comerciales jalan información. Entonces esto se ha ido reflejado, se ha visto reflejado. El camino emprendido es largo y el enemigo contra el que luchan es poderoso, pero durante todos estos años han demostrado sus ansias de justicia y lo seguirán haciendo el tiempo que haga falta. El Estado, bueno, seguirá mudo, seguirá emitiendo mentiras, abusando de su poder y nosotras seguiremos firmes ante, ante nuestra denuncia y a nuestra demanda de justicia. El tret informatiu. Entrevistem un dels membres fundadors d'Espirats a un sistema, formació musical que va néixer a Sants fa 11 anys i que ara formen ell, el Pep i el Sergi, juntament amb el Llim, productor del disc. Acaben de treure el seu tercer CD, En vull la sang, a través de propaganda pel fet i mitjançant del crowdfunding de Berkami. Tinc un pacte amb el diable Per dir les coses clares arrossego mala fama Soc l'ovella negra, solter sense remei Ai, que a la l'arròs un llunàtic malparit em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer... Eh, ja fa més de 10 anys que van néixer els Pirats Sound Sistema, 500 concerts, 3 CDs... Què em pots destacar de la vostra trajectòria? Bueno, els, els primers sorpresos som els mateixos pirats. Potser els pirats que quedem ara dels tres que quedem ara només quedo jo del principi, el Rodrigo va plegar el 2009, però algun cop que hem estat a casa, el Rodrigo i jo ja sentats, compartint moments, molts cops hem coincidit en, sembla mentida, fins on vam arribar a la, en el 2000, 2001 ens començàvem a juntar allà a Can Vies i no ens podíem imaginar ni que haguéssim gravat un disco, ni molt, més, ni molt menys dos, i que hauríem arribat a fer concerts de, amb tant de públic que la gent cantés les nostres cançons, que la gent ens aturés pel carrer, o fins i tot anar a Alemanya, Itàlia o França. Llavors, a, eh, a destacar el que hem arribat a aconseguir per la persistència o la tossudesa de, de ser amants de la música del que hem mostrat a sobre l'escenari és, és una imatge de lo que som realment a la vida normal. El, el vostre primer CD, que es titula Sant Sistema, quina és la vostra implicació amb el barri del Sant? Sobretot quan vam gravar el Sant Sistema, pues, vam insistir molt que volíem que sortís Canvies, per lo que ens uneix a Canvies, o sigui, vam néixer allà, tots formàvem part d'assemblees, tant de la Hamsa, de Canvies, estàvem implicats en l'assemblea de barri, muntàvem festes alternatives, o sigui, la vida fora del barri ah, que gairebé no existia. Llavors vam voler fer un petit homenatge al, al nostre món, al nostre entorn, que era Canvies, surten les vies... I ara eh, acabeu de treure el tercer disc titulat Em vull la sang. Destacaries d'aquest disc que us bull la sang? A tothom que li bull la sang és que encara té sang a les venes i és la passió. De fet, quan vaig decidir que es titulés amb bull la sang era perquè si ha sortit aquest disc és precisament perquè em bull la sang, no? Perquè després de la marxa del Rodrigo el 2009 vaig quedar bastant tocat, perdre un company, que hem sigut els dos que ho, que ho, que ho vam tirar endavant, no? els dos cantants, els dos que composàvem les cançons junts a casa meva, dos tossuts que vam treure un, que vam treure, bueno, primer vam treure la maqueta, després vam treure el Sant Sistema, després vam treure el volum 2, a pesar de que totes les coses eren poc favorables al nostre favor, clar, o sigui, vam tenir que començar a buscar músics, vam tenir que començar a buscar coses, vam gaudir de l'ajuda de propaganda pel fet, però bueno, quan va marxar el 2009 em vaig quedar molt coix, sense saber què fer i bueno, ara el 2013 que haver pogut treure un CD és gràcies a que em bull la sang i que tinc passió i que som uns tossuts i tenim ganes de seguir fent música. Jesús que hacen sempre hem defensat això, de que tenim que cantar el que ens trobem en el, en el nostre dia a dia i el tema del dret a decidir el vaig escriure el 2009 però segueix sent d'actualitat total llavors ja n'estic fart qui no ho entengui és que, <laughs> és que no viu en el món que vivim ara de desnonaments contínuament de gent vivint miserablement gent aturada, desesperada gent que passa gana a l'estat espanyol gent que es tira del balcó a baix o es crema Llavors, qui no entengui que la situació és xunga i que n'haurien d'estar tots fans, no només nosaltres. Bueno, el reflex de la nostra vida és la preocupació política i la preocupació social de les coses que passen. És un disc que heu tirat endavant gràcies bueno, a la participació de més de 200 persones que han col·laborat a través d'un canvi. 340, em sembla. 340, bé que curta. Doncs quina valoració en feu? Teniu un ampli suport? Sí, de fet, en, ens, eh, quan, eh, des de propaganda, ens ho van proposar des de propaganda pel fet, el del Belcami, eh? perquè evidentment la, la indústria musical s'ha anat a, a Norris i ens van dir que, que ens semblava fer un verd camí per poder afrontar aquests gastos. Vam decidir arriscar-nos, jo no ho tenia gaire clar, dèiem, hòstia, 4.000 euros, demanaria a la gent 4.000 euros a canvi d'un disc que no han sentit, no, no sé com ho farem, però bueno, anem a arriscar-nos i et dones compte que la gent et dona suport i això és la millor recompensa. O sigui, els 4.000 euros van ser una recompensa econòmica, però la, la recompensa és que t'omple de veritat és que la gent reaccionés i digués jo us el dono i un cop hem tret el disc i un cop un any més tard els hem enviat el CD veure com eh, la gent estava contenta i orgullosa d'haver-hi participat. O sigui, a més, és una manera alternativa a eh, tal com està plantejada l'economia moderna. Jo crec que s'ha d'apostar per les cooperatives, per aquesta manera de treballar. Els d'Albert Camí ens va sorprendre molt, eren una gent de Mataró, és una cooperativa, ens van tractar molt bé i, sincerament, s'han de buscar alternatives a anar a buscar el préstec bancari, que és un suïcidi actualment, això. el tret informatiu. Les falles populars i combatives compleixen 10 anys defensant el caràcter crític d'aquesta festa. Enguany, la ciutat ha rebut les falles enmig d'un clima de mobilització i de lluita, que fa encara més patent la necessitat de recuperar espais de cultura popular com les falles. Cada any València celebra les seves festes majors. Des del dia 15 al 19 de març es realitzen a València els actes que culminen amb la crema. També, com cada any, l'Ajuntament ha demostrat una falta d'interès quan no despreci per la cultura pròpia, tractant de relegar el sentit popular i de barri de les festes a un segon pla. Aquesta imatge desenfocada de lo que és en realitat una ciutat viva i combativa és lo que des de fa 10 anys motiva la celebració de les falles populars i combatives una iniciativa que sorgeix des de distints col·lectius l'any 2003 i que amb el temps s'ha conformat com a col·lectiu propi, sent un referent de la lluita per la cultura. Escoltem al Marc, de les falles populars i combatives. Pues bueno, no, és una iniciativa que vam sort, va sorgir farà ara 10 anys, en el 2003, i va sorgir com una unió de diversos col·lectius, de, pues, des de l'esquerra independentista, des de moviments socials, per gent com, com Endavant, Carrer Volta, CPC, eh, diversos col·lectius de Ciutat Vella, i va sorgir com una necessitat de, bueno, que, que les, festes de, les festes majors, les festes grans de, de, de la ciutat de València, que també ens eren pròpies, no? I, i llavors sorgeix com això, com una necessitat de reivindicar un espai que fins a llavors exclusivament era de, pues, de la, diguem, del sector més reaccionari i més, més, més caspós de, de la ciutat de València. El fet que des dels moviments socials es tracta de recuperar aquesta parcel·la de la cultura no és un fet aïllat, ve precedit per un ressorgiment de la cultura popular en València, tant a la música, siga tradicional o moderna, com a la literatura o el teatre. Són molts els col·lectius que reclamen una cultura pròpia, lliure i que no renega dels seus orígens. En aquests 10 anys sí que hem, hem notat que la sensibilitat de la gent, sobretot la gent més jove, ha sigut molt, molt positiva. I la reacció, o sigui, quan abans, quan abans veiem que la, la gent fugia de València, que en les, en les falles directament la gent se anava, la sensació que nosaltres tenim, que la gent més jove, la gent de 21 o 22 anys, eh, ja no fuig, ja ho sent com a propi. I això si aquest granet de sorra l'hem pogut posar nosaltres, per nosaltres és una victòria directament. Aquestes falles, a més, coincideixen en el temps amb un clima de lluita que viu la ciutat. Més patent des de l'anomenada primavera valenciana, que no fou més que l'expressió d'una joventut cada vegada més activa i organitzada, sent exemple de resistència davant d'una de les dretes més hegemòniques de l'estat espanyol. Una dreta que sistemàticament s'ha dedicat a apropiar-se dels símbols populars, però que no és la única responsable de la pèrdua de caràcter propi de la festa. Les esquerres no han sabut o no han volgut reclamar el sentit crític popular de la festa, sent ja un clàssic la fugida massiva de la ciutat amb motiu de les falles. El Autodi és un clàssic de, de València, i molt de la ciutat de València, de tot allò que és nostre no ens complex agrada, de, de... complex d'inferioritat, i jo crec que això està superant no sols en falles, s'està superant en, a nivell musical, per mm. exemple, no sé, tenim a gent com el Botifarra, fa uns anys ningú pensaria que ens agraden les jotes valencianes. Música folclòrica i que... I o oh, tenim a gent com Orxata, Pas... vull Mm. Aleshores, ja comencem a considerar que se pot cantar en valencià i ens agrada, i és propi, i en les falles passa una, una mica el mateix. El que és innegable és que les falles tenen un esperit crític, irònic, combatiu i espontani, que és el reflexe d'una societat viva i combativa. I són iniciatives com les falles populars i combatives les que marquen una línia a seguir en la lluita per la cultura. El tret informatiu. El tret de Gràcia. Opinió. jove. Si t'agraden els nois però votes al PP i no t'atreveixes a sortir de l'armari... Si escoltes veus, però la medicació et deixa massa platanat. Si a l'escola sempre suspenia ciències naturals però t'encanten les novel·les de fantasia... Si creus que dur faldilles ha de ser molt còmode, però no ets escocès. Si no et vol el tio Sam, prova amb el papa Fran. Germanes i germans, aquesta Setmana Santa és especialment gloriosa perquè Nostre Senyor... Per tant, avui ruixarem amb gasolina verbal i encendrem un misto discursiu contra aquest furúncul de la humanitat que és la institució vaticana, Hora, doncs, de cagar-nos en Déu i... Che, te cagas en la concha de tu hermana, loco. Hòstia, vull dir, caram, és Déu. Oh, senyor, perdoni tots els meus pecats. Jo estava ben segura que vostè no existia. Nada, perdonado. Tampoco mataste a nadie, che. Y es cierto, la gente se caga en mí, pero no pasa nada. Nos llega tanta mierda acá arriba de la gente que lo hace que la usamos de abono para el huerto. Carai, a més és vostè tot un campechano. Lo de que fos argentí ja m'ho esperava, però li feia una veu, no sé, com més greu, més profunda vivienda. Sí, eso dicen, pero es que yo soy como Los Ángeles, no tengo sexo, allá abajo es todo plano y pues al no tener nada se me quedó esta voz de monaguillo. Això explica el tema de la verge i el colom. Bé, ja que el tenim aquí, li faria res contestar-me unes preguntes? És tot una exclusiva, això d'aconseguir una entrevista amb vostè. Claro, claro, adelante. Y hablame de vos, pibe. Ah, por cierto, ¿no me podrías vos cambiar esta música tan rancia y viejuna? Me gustaban más los Village People. Ets tan de dretes com diuen. Què en penses dels teus cardenals aquí baix a la Terra? Todo esto es falso. Escuchá, son mentiras de los culas. Yo estuve muchos años afiliado al Partido Comunista y ahora no lo sé, pero me pareció macanuda eso del 15M. I no sé, quins hobbies tens allà al cel? Què fas per no avorrir-te? Bueno, che, soy argentino, me gusta el fútbol. Pero bueno, te cuento un secreto, más que a la cancha a mí lo que me gusta de ver es lo que pasa en los vestuarios, sobre todo en los partidos de la Copa África, ves cada serpiente, unas boas que... Doncs sembla que està a la connexió amb el nostre convidat. Deuen ser els del Vaticà que li tenen punxada la línia de megafonia celestial us l'esperàveu diferent? Al cap i a la fi, el déu de veritat, entre cometes, és tan real com la veu del meu company modificada amb l'editor de so. Consell de la setmana, si teniu necessitat de dir-vos de la realitat, jo que sé, drogueu-vos, mireu un colabró o jugueu al Call of Duty. En cas de dubte, consulteu el vostre llibreter. Ell pot ajudar-vos a deixar de resar. Fins aquí el tret de gràcia. A pecar molt i fins la propera. Adeu, vull dir salut. Salut. pa, pa, paquito, pa, pa, pa. Poco paquete. Madre misericordia. El tret informatiu. Fins aquí la 34a edició del tret informatiu. Agraïm a les ràdios lliures, Contrabanda, Pica, Pinsània, Bala, Bronca, Resaca i també al Contrainfos de la tele tot el seu suport. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir al Facebook, al Twitter, arroba tret informatiu o al blog del programa. Ens veiem als carrers Salut i Ràdios Lliures. Us deixem amb una cançó dels valencians Obrim Pas, que aquesta setmana passada van anunciar la seva retirada. Música et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. de la historia y avanzan a Paz Valen sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble en moviment viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble en moviment avançant amb la gent rellevant vent, transportant sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble en moviment